Արցախի հանրապետության հադրուտ համայնքի ղեկավար Վահան Սավադյանը ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանին հանրագիր է ներկայացրել։ Առիթը կառավարության ապրիլի 21-ի որոշումն էր, ըստ որի սույն թվականի հուլիսի 1-ից կդադարեցվեն ադրբեջանական վերահսկողությանն անցած բնակավայրերից տեղահանված բյուջետային կազմակերպությունների աշխատակիցներին տրվող պարապորտի գումարները։ Որոշման համաձայն հադրուտի շրջանից մոտ 1000 աշխատողի պարապորտի վճարումների գործընթացը պետք է կասեցվի։ Վահան Սավադյանն իր կողմից ներկայացրել ներկայացրած հանրագրի հիմնավորումներն է ներկայացնում։ 157 աշխատակից կրճատվում են։ Մենք պատրաստել ենք դիմում ազգային ժողովի նախագահին, նաև ես անձամբ հանդիպել եմ պարոն Թովմասյանի հետ, քննարկել ենք այդ հարցը, հաշվի առնելով, որ առանց այդ էլ դժվար պայմաններում են գտնվում տարհանված բնակիչները, մի հատ էլ 1000 հոգի կրճատելը եւս դժվարությունների առջև է կանգնում ճիշտ չեմ համարում պետական բյուջեի ֆինանսների խնայողությունը տեղանված բնակիչ բնակիչների հաշվին։ Բազմաթիվ այլ տեղեր կան, որտեղ կարելի է եւ կարելի է իրականացնել այդ հնարավորությունը։ Քաջատեղյակ ենք, թե որքան սուղ են բյուջետային միջոցները, իսկ սոցիալական բազում խնդիրները, հատկապես տեղահանվածների վերաբերյալ, շարունակում են մնալ օրակարգում։ Հեշտ բան չէ երկրի իշխանությունների համար նման պայմաններում գտնել արագլուծում, բայց ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այս կարևոր հարցի վրա, ասված է հանրագրում, որով ակնկալվում է խորհրդարանի ղեկավարի միջնորդությունը պարապորտի վճարումների տրման ժամկետը, ինչև ընթացիկ օրացուցային տարվա ավարտը կամ ինչև վերջիններից բնակ վարկարանային պայմանների ապահովումը երկարաձգելու հարցում։ Խնդրի վերաբերյալ ապրիլի 28-ին կայացած հերթական լիագում արնիստում խորհրդարանի ղեկավարն արտահայտել էր իր դիրքորոշումը։ Արթուր Թովմասյանն ընդգծել է, որ ՊՕԱԿ-ները պետք է լուծարել միայն աշխատակիցներին աշխատանքով ապահովելու դեպքում։ Լուծարելը շատ հեշտ է։ Հետո նորից բացելն է դժվար։ Իմ կարծիքս հետևյալն է, որ Առաջի 3 տարիներին կառավարություն, ազգային ժողով մենք միասին մտածենք, որպեսզի մեր հայրենակիցներին հնարավորություն տանք եւ բնակարան ունենան եւ աշխատեն։ Լուծարելու դեպքում միանգամից շոկային տարբերակը չօգտագործեն։ Եթե 4000-ից 1000-ն աշխատանքով տեղավորված, մի պահ պատկերացրեք, մոտ 3000 մեր հայրենակիցներ մնում են աշխատանք։ Ես ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում։ Սահուն աշխատանքով ապահովեք, լուծարեք տվյալ հիմնարկություն։ Որտեւ ես համոզված եմ, եթե այն տարբերակով, որը սկսեցի հունիսի 1-ից լուծարել, դա սոցիալական լարվածությունը բերելու առանցինել սոցիալական լարվածության տակ գտնվող Արցախին եւ Արցախի բնակչությանը Վահան Սավադյանը չի շղթում, որ առաջանում են տարբեր խնդիրներ, այդ թվում հոգեբանական եւ կամ տնտեսության մեջ աշխատուժի սակավության հետ կապված։ Նա համամիտ այն կարծիքին, որ նաեւ մարդիկ ծուլության են վարժվում ու չեն ցանկանում աշխատել բավարարվելով այն քչով, որ տալիս է պետությունը նպաստի կամ պարապուրտի վճարի ձևով, բայց գտնում է, որ նման որոշումը խնդրի լուծում չի կարող լինել։ Հադրութի քաղաքապետն իր առաջարկներն է ներկայացնում։ Խնդիրները տարբեր են, սա պետք է քննարկումների փուլ անցնի։ Իհարկե կան տարբեր տարբեր խնդիրներ, բայց մենք գոնե պետք է փորձել առաջարկել, օրինակ 600 ուսուցիչ ա, միայն հադրութի շրջանից, փորձենք հասկանանք այլ դպրոցներում այլ համայնքներում կա թափուր հաստիկ առաջարկենք, եթե այդ մարդիկ մերժեն ուրիշ հարց, բայց մի հատ փորձենք դեր առաջարկենք, եթե ոչ բոլորը, այլ գոնե մի մասը այդ ձև ես վստահ եմ, որ հնարավոր է ապահովել։ Նա նաև առաջարկում է ստեղծել մասնագիտական աշխատանքային խումբ, մասնակից դարձնել համապատասխան գերատեսչությունների պատասխանատուներին, քննարկելու եւ փորձելու գտնել այլընտրանքային լուծում։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ 45 եւ բարձր տարիք ունեցող անձանց համար գրեթե անհնար է աշխատանք գտնել, Սավադյանն առաջարկում է, ասենք 45-63 տարիքային խմբի եւ միջև 3 տարեկան երեխաներ ունեցող անձանց վարձատրությունը շարունակական դարձնել մինչև բնակարանային պայմանների բարելավում։ Ինչ ընդհանրացած գործակարգ է անցնում ազգային ժողով ներկայացված հանրագիրը եւ անցնելու է արդյոք հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տվյալ հարցն արդեն իսկ քննարկվել է Աժլիագումար նիստում։ Ազգային ժողովի լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Անահիտ Հայրյանն ասում է, որ խորհրդարան ներկայացված ցանկացած հանրագիր համապատասխան ընթացակարգ է անցնում ու հրապարակային պատասխան ստանում։ Ազգային ժողովի աշխատակազմը հանրագիրը ներկայացնում է խորհրդարանի համապատասխան մշտական հանձնաժողովի քննարկմանը։ Հանձնաժողովային քննարկումներն անցնելուց հետո կազմվում է նախագիծ, որը նույնպես քննարկվում է հանձնաժողովի նիստում եւ համապատասխան եզրակացությամբ որոշում է կայացվում, որից հետո հանրագրի պատասխանը հանրային հրապարակման է ներկայացվում ազգային ժողովի պաշտոնական եւ Facebook-յան էջերով։ Անահիտ Հայրյանի կարծիքով վերջին հանրագրում ներառված խնդրի շուրջ խորհրդարանի նախագահի կտրուկ դիրք դիրքորոշման հրապարակային արտահայտումը դրական ազդեցություն կունենա մշտական հանձնաժողովի նիստում հարցի քննարկմանը։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։